beshinchi bob hazrati ayso ko'pchikni ko'rib do'ngga chiqib u yerda o'ltirdi shogirddirmi uning yinig'i keldi hazrati ayso ularga ta'lim berishga boshildi o'zining xudoga bo'lgan muhtojligini to'nib ketganlar naqadar baxtlik chunki arishning podshohligi ularningdir qayg'urg'anlar naqadar baxtlik chunki xudo ularga tasalli berdi muloyim bo'lganlar naqadar baxtlik chunki yer yuziga mirosxo'rdir ular haqqoniylikqa intildiganlar naqadar baxtlik chunki xudo ularni to'liq qanoatlantirdi boshqalarga rahimdil bo'lganlar naqadar baxtlik chunki xudo ulog'o rahimdildir qalbi pok bo'g'allo қадар qadar baxtlik chunki ular xudoni ko'rdi tinchliq tarafdorlari қадар qadar baxtlik chunki xudo uloni farzandim deydi xudoning amrini tutib ziyonkashlikka uchirg'anlar na қадар baxtlik chunki arshning podsholigi uloningdir man uchun boshqalarning haqorat ziyonkashlik va tuhmatiga uchrasanglar na qadar baxtsizlar shod xurom bo'linglar chunki arshda sizlar uchun ko'p inom saqlanmoqda burunqi payg'ambarlarmu mushundoq ziyonkashliklarga uchragan sizlar yer yuzining tuzidir sizlar holbuki agar tuz o'z ta'mini yo'qotsa uningga qaytadan tuz ta'mini kirgizgili bo'lmaydi u chog'da u hech nimaga yaramas tashondiq narsaga oylanib kishilarning oyig'i osti qelishdan boshqa ishqa yaramaydi sizlar dunyoning nuridirsizlar tog' ustiga silingan shahar yoshirinolmaydi yiqilgan chiroqni hech kim dos ostiga yoshirib qo'ymaydi aksicha chiroqdonning ustiga qo'yidi buning bilan uy ichidagi odamlarga yo'riqliq tushidi xuddi shuningdek sizlarning nuringlar insonlar oldida shundoq chaqinsinki ular sizlarning qilgan yaxshi amallaringlarni ko'rib arishdiki otanglarga madhiya o'qisin meni tavrot qonunini yoki payg'ambarlarning yozg'onlarini bekor qilg'ili keldi deb qamanglar man ularni bekor qilg'ili emas balki amalga oshirg'ili keldim bilib qo'yinglarki osmon zemin mavjudlar bo'ladikan ular amalga oshirilmaguncha tavrotning bir harfi hatto birar chektimu bekor qilinmaydi shu sababtin tavrot qonunining modlaridan hatto eng kichiklariga xiloflik qilib boshqalarga shundoq qilishni o'rgatguchilar arishning podsholigidagi odamlarning orasida eng arzimas hisoblanadi aksicha tavrot qonuniga amal qilganlar va boshqalarga shundoq qilishni o'rgatguchilar bo'lsa arishning podsholigida ulug' hisoblanadi Шуңа билеп қойыңларки, sizlar xudoga bo'ysunishda tavrot ustozlari va parisiladinmu ishib ketmasanglar arishning podsholig'iga kirolmaysizlar ajdodlarimizga qotillik qilma qotillik qilgan har qandaq odam sotqi tortildi deyilgan ta'limni anglansizlar lekin shuni bilib qo'yinglarki qarindoshlarga g'azablanganlarmu sotqi tortildi qarindoshlarini ahmaq deb tilg'anlar oli kengashmida javobgarlig'iga tortildi qarindoshlarini talva deb haqoratlaganlar o'tliq to'soqqa tushdi. shuning uchun sizlar xudoga hadiya otmoqchi bo'lganinglarda qarindoshlaringlarning sizlarga qo'saq ko'piki borlig'i yodingizga yetsa hadyanglarni qo'yib turib avval qirindishinglar bilan yorishib elinglar ondin kelib hadiyanglarni atanglar agar ustinglardan arz qilmoqchi bo'lgan biri bo'lsa so'lqi tushishdan burun uning bilan tezdin yorishib elinglar bo'lmasa u sizlarni sotchiga sotchi bo'lsa guntipoyga topshirib zindonga so'ltib etidi bilib qo'yinglarki qo'yilgan jarimonining bir tininimi qo'ymay to'limiguncha zindondan chiqolmaysizlar sizlar zina qilmanglar degan ta'limni anglagan lekin shuni bilib qo'yinglarki biror ayolga shahvoniy ko'z bilan qaragan kishi ko'ngilda u ayol bilan zina qilgan bo'ladi shunga agar o'ng ko'zing seni gunohga ozdursa uni o'yib tashlabat chunki butun badaningning do'zaxqa tasholganidan badaningdagi bir a'zoning nobud bo'lg'ini ko'p afzal agar o'ng qo'ling seni gunohga ozdursa uni kesib tashlavat chunki butun badaningning do'zaxga kirganidan ko'ra badaningdagi bir azobdan voz kechgining ko'p afzal sizlar kimdi kim ayolini taloq qilsa taloq hetini basin degan ta'limni anglagan biroq shuni bilib qo'yinglarki bir odam o'z ayolining jinsiy axloqsizlik qilishidan boshqa ishini sabab qilib uni taloq qilsa hamda taloq qilingan ayol yana bir erga tegsa taloq qilgan odam o'z ayolini zinoga tutib bergan bo'ladi taloq qilingan ayolni amriga olgan kishimu zino qilgan bo'ladi sizlar ajdodlaringlarga qasamdan qaytma parvardigorimga qilgan qasmingni tut deyilgan ta'limni anglagan lekin shuni bilib qo'yinglarki qat'iy qasam qilmanglar osmonni tilg'i ilib qasam qilmanglar chunki arsh ulug' podsho xudoning taxtidir yoki yerni tilg'i ilib qasam qilmanglar chunki zemin xudoning put qo'yadigan yeridir yerusalimni tilg'i ilibmi qasam qilmanglar chunki u yer ulug' xudoning shahridir hatto o'z beshinglarni tilg'i ilibmu qasam qilmanglar chunki sizlarning chechinlarning bir telinimu oq yoki qora rangga o'zgartishga qurbinglar yetmaydi faqat ha degininglar ha yo'q degininglar yo'q bo'lsin buningdan ziyodisi shaytondan keladi sizlar qonga qon jonga jon degan ta'limni anglagan lekin shuni bilib qo'yinglarki eski bilan tang bo'lmanglar birsi o'ng yuzinglarga ursa so'l yuzinglarni tutib beringlar birisi ustinglardan davo qilib ko'nikinglarni olmoqchi bo'lsa chopininglarni silib beringlar mubodi biri sizlarga yuk toqishni yuditib bir chaqirim yo'l yurishga zo'rlasa yana bir chaqirim ortiq yo'l yurib beringlar bir sizlardan biror narsa tilsa tiligini beringlar bir sizlardan biror narsa oriyat so'rsa uni quruq qo'l qaytilmanglar sizlar qo'shningni so'y dushmaningga nafratlan degan ta'limni anglagan lekin shuni bilib qo'yinglarki sizlarga dushmanlik qilganlog'imu mehr muhabbat ko'rstinglar ziyonkashlik qilganlarga duo qilinglar shunda qilganda arishdiki otanglar xudoning haqiqiy farzandlaridan bo'lalaysizlar chunki xudo quyosh nurini yaxshilog'imu yomonlog'imu tushirdi yomg'irnimu odalatliklagimu odalatsizlagimu yog'dirdi agar sizlar o'zinglarni yaxshi ko'rganlarga mehr muhabbat ko'rsatsanglar buning qandoqmi inomga erishuvchiligi bo'lsin hatto insofsiz bojbirlarmi shunday qilyotmamdi agar sizlar do'stinglar bilanla salom saat qilsanglar buning boshqalardan nima farqi hatto butparastlarmi shunday qildiu shunga erishdiki otanglar mukammal bo'lg'inidek sizlarmu shundoq bo'linglar